Olivier Mioko zurekin eh, gira goizuntan, ipatzeko sartzea, eta baikorki, zenta egia, eh, azken urteetan eh, sartzea ipatzen denean, eta bon, beti tirabirak eh, badira, eta hor, behi aski onak badira, Euskarazko erakaskuntzan, zergatik lehenik, ipatuko ditugu behar bada nun izan diren postu behiak? Bai, orduan eh, postu berriak, postu berrianitzen dira eskolainitzetan, baina uh, eh, azpimaratzekoa dena da be, bi eskola elebidun berri uh, eh, ideki direla xare publikoan horten, bat uh, domintxine arboti arberatzeko uh, RPI-an edo eskola elkargoan, hor uh, beraz xaila elebidun berri bat, eta uh, baionako brana eskolan ere. Orduan bi eskola berri xare publikoan, gero... Uh, aipatu behar da ere ikastola berri bat, uh, eh, aetze arbonako ikastola, eh, beraz, sehaskako eh, federazioan. Imerxio mailan ere, uh, irekitziak? Hor ere berri honak ditugu, zenta sartze honetan bi uh, experimentazio berri abiatuko dira xare publikoan, orduan experimentazio horietan ama eskola osoa euneko eunean euskaraz egiten da, Eta hor, eh, be, experimentazio berri bat hasiko da hainoako eh, eskola publikoan eta beste bat irrisariko eskola publikoan. Eta itzulia borobiltzeko ere, xare pribatuan ere? Xale pribatuan ere, eh, hortzaizeko Saint-Michel eskolan uh, immersio proiektu bat ere uh, abiatu da sartze honetan. Arrazoin bat, jadanik, uh, badakigu, um, zergatik obiki uh, pasatu den? zergatik hor euh, dira, badira arrazoidaniz, baina uh, nahi nuke bat uh, partikulazki aipatu da uh, erakas, euh, eskolazko erakasean kopurua. Uh, azken urte horietan uh, zaitasunak ukan ditugu ebe postu guziak estaltzeko, zenta kandidatu guti orkesten baitziren konkurtsuan, eta jaz lehen aldikoz, ebe, uh, azken euh, bost urte horietan uh, postu guziak ez baitziren uh, Euh, betetzen konkurtsoan, be, jaz uh, amabi posturen gain, be, amabi postuak hartuak izan dira, eta horri esker, uh, beraz, uh, be, behar guziak uh, estali ahal izan ditugu. Konkurtsoan, erreiten euh, zinuen, amabiek biek ukan zutela, eta badira hainbat dispositibo ere. Bai, beraz, euh, hiru aipatuko ditut uh, eh, epek plantian ezarriak. Lehena da eskoaz irakatsi dispositiboa, beka dispositibo bat, eta dispositibo hori pentsatu da beraz eh, konkurtsoan uh, orkesteko baldintza guziak betetzen dituzten uh, kandidatu eta falta zaie biztanda eskolaren ezagutza, beraz guk proposatzen digu Ehm, kandidatu horiei be, urte batez ehm, formakuntza trinko baten bidez eh, eskola ikastea eta hor eh, beka bat eh, emaiten diegu eta hor formatzen aldila edo aikarikin edo uh, egoaldean barnetegietan. Gero, uh, bigarren dispositibo bat da be, ehm, gaur egun frantzesez irakasten duten uh, irakasleantzat uh, proposatzea urte bateko formakuntza bat unibertsitatearekin hemen um, baionan eskola ikasteko. Orduan uh, dispozitibo ontan jaz uh, amabi erakasei baginituen, sortzi lehen mailakoak eta lau bigarren mailakoak. Datoren uh, urte ontan beste formakuntza seio bat hasi da sortzi irakaselekin, lau lehen mailatik eta lau bigarren mailatik. Eta ilugarren dispozitiboa, uh, eh, egiten ari dena, poktefa proiektua, eskola futura deitzen dena, eta Europak sustengatzen duena, diruz sustengatzen duena, eguneko ilugoita bostan. Eta dispozitibo hori esker, jaz formatu genituen ameka egoaldeko uh, eh, ikasle, frantsesa untsa ikasteko eta horten eh, be konkurtsua prestatu ahal izaiteko, eta beraz uh, urte horren bukaeran konkurtsua pasatuko dute, eta bestalde igorri genituen uh, sortzi uh, iparaldeko ikasle uh, Bilbo edo zornotzako barnetegirat, eskora ikasterat, eta uh, horten uh, behar dira um, konkurtsua ere prestatzen, pauen, eta bestalde beste sortzi ere edo bederatzi, ez dut gehiago eh, gogoan zifra zehatza, baina eh, beste bederatzi bai eh, ikasle ari dira berriz formatzen zornotzako manetegian. Pundu eskor baten aipatzeko oino, gune suriak badira, oraindik Ipar Euskal nun galitzen dira? Orduan, egia da gaur egun lural eskualde, Ipar Euskal aski ongi uh, estalia dela eh, eskola elebidunekin, baina eh, badira oino gune xuri batzuk, bereziki beraz sarnegu uh, eskualdean, hor eskola elebidun bakar batekin bardo zen obai arte, Gero behar ditugu ere uh, indar gehiago egin BAB aldean edo sokoaldean eskola elebidunak garatzeko, miarritzen hiru baizik ez dira eta behar bada hor uh, eh, indabat egin beharko genuke be, eskola eribidun berri baten idekitzeko, eta bukatzeko Siberu, Siberuan, eh, petxarean, hor uh, badira ono eskola ere bakarrainitz, eta indar bat ere egin beharko genuke uh, be, irakaskuntza eribiduna burasua eskaintzeko, mm. eta Eta azken uh, pundua, ebaluazio sistema. Ere bada, klase ezberdinetan, zehaztuko duzu. Gaur egun nola den eta badakit eh, hasteko eh, mail batian eh, badela beste uh, aldaketa bat? Gaur egun uh, eskualaren gaitasuna ebaluatzeko bi aldiz uh, neurtzen dugu. Lehen aldiz, beraz, CMB bukaeran, lehen mailako bosgarren urtearen bukaeran, eta hor, siortatzen dugu ikasek badutela abi maila, hori eskola publiko eta pribatuetan. Gero bigarren ebaluazio bat egiten dugu hirugarrenaren bukaeran eta hor uh, eh, ere bidun eta esaskako ikase eta hor neurtzen da ebaluazio hori esker eh, bebi maila eh, dutela ikasleek eta behar da ere erran edo zehaztu uh, garela zertifikazio bat eta ez ebaluazio bat baina zertifikazio bat plantian ezartzen terminala edo liceo bukaeran, ikasle libidun eta sehaskako ikasle guzientzat, bebi mailakoa, eh, eta helburua da, be, sistema helibidunetik edo sehaskatik ateratzen diren uh, eh, ikasle guzien zat, edo ikasle guziek ukan uh, eh, surtagiri bat edo sertifikazio bat, eien uh, eskola maila frogatzeko. Hau duan, e, eh, bada eh, ega, uh, sehaskako ikastek pasatzen dutena, baina zute denek lortzen, eta aligila beraz uh, uh, beste zertifikazio bat plantean ezartzen, bebi mailakoa ikasle eguzien zat. Hoa uh, evaluazioek, ala ere maitza aski honak eh, eman dituzte, zailada behar bada objektibuki erantzutia, baina ze, edo beti ekartzen dute be behar dela beti hobetu eta hortako eldu da zertifikazioa, zer da pixka bat uh, oaxa? Or, orduan, uh, be, justuki nik uh, ukan ditut berrikitan uh, ilugarreneko ebaluazioen uh, emaitzak, eh, bigarren mailako ikuskariak uh, eta hor agertzen da, beraz, uh, be, ikase gehienek lortzen dutela, eh, baby maila edo guaitatzen dugun uh, baby maila ilugarreneko ikasean zat, Bistanda, se eh, emaitza obeak dituzte, eh? publikoan edo pribatuan baino, baina oroa, erraiten alda, ikase gehinek lortzen dutela, be, guk guaitatzen genuen, eh, bebi maila irugarrenaren bukaeran.